Beboi nascijas cun sento por tacto. Iam novdascitoi sentas irritacion, se musica pezzo dauras alie, ol attendite. Ciel tio ocasas exemple ce hazardai componajoi cun malclarai tactai structuroi. Tion montras analisoi de cerba curento ce originalae vercoi de Johann Sebastian Bach, tial ne estas mesureblai shanjoi en la beba cerbo. Musico kun ligas la homaron. Tra ciui culturoi, homoi havas attendoin, kiel disvolvigas musica pezzo, lau ritme cae lau melodie ec se ili neniam antaue estis audintai gin. Esploroi supposigas che tiu basa compreno pri musico formigas iam tre frue, cae che gi ec estas iam antau la disvolvigio de la parol capablo. Melodiae, cae precipe ritmae etsoe, helpas al beboe ce la aciro de lingvo exemple en formo de infanae cantoi. La acusticae structuroi iel formas pasan cadron por la lernota lingvo. Iam en patrina sino, la nascotoi reagas pri musicae stimuloi, per movoi au per changigio de la cor battado. Multo pledas por tio, che tie creigas iam essenzae antau condicioi, cae che musicae capabloi estas almenau parte de nascae. Pri ciui stimuloi beboi reagas vere iam dum siai unuae vivo tagoi, tio nun prilumigis per experimentoi esploristoi de la Itala Instituto Pri Tecnologio en Romo al quarde knau nov nascitoi estis tiu cele audigitai dec originalai musicae pezoi de Johann Sebastian Bach au quar hazardai musicae vercoi kiwi sequis neniun ritman au melodian sistemetson. Samtempe estis registritai per elektrodoi sur la capoi de la beboi la cerbae curentoi helpede e ego. Se montrigis en cerbae ondoi signoi de surpriso, tiam la esploristoi interpretis tion kiel lesitain attendoin. La musica pezzo estis alie disvolviginta, ol tion attendis la novna scitoi che la esplorista te amo rapporta en faca magazino iam eblis identigi ce du tago in agai beboi signo portia surprisa momento en la cerbai ondoi tamen nur ce ritmai ne regulezoi pri ne attendita e la etuloi ne reagis La esploristoi concludas el tio che la melodian comprenon supposeble homo devas alproprigi al si nur post la nascigio, dum basas zio pri ritmae structuroi existas vere de comence. Tion subtenas crome che ec quelcae primatoi havas senton portacto, exemple sovage vivantai cimpanzoi kiel tion ancau montris studajo pasintiare. Temas do laula esploristoi ancau el evoluzia vido pri pli nova capablo au pri biologia basa strukturo. Sed kial giuste l'assento por ritmo estas tiel profunde ancrita? Kiel la studajo diras, La medio estas iam en la patrina sino forte marcita de natura e ritmoe. Exemple per la corbatado de la patrino, cae de scia irado. Ciel la esploristo e speculatias, la utempa e structuroe helpas generale ce lernado, ce percepto, ce conduto. Supposeble, tempae structuroi cae melodio estas prilaboratai en la cerbo separite. Tio ebligas pli flexeblan prilaboradon, ce kiu la tacto en duba caso ricevas pli da attento. Tion montras exemple experimentoi cun dormantai plen cresculoi, ciui tendence pli reagas al ritmae structuroi ol al son altezoi. Por survivi, certa sento por tacto esta supposeble pli grava ol la sento por melodioi.